Ba, datozen minutuetan, e, larun bat honetan, endaian, izango dugun elkarretaratze bat izango dugu aipagai, e, ba, elkarte ezberdinek antolaturik, eta, bueno, ba, honen inguruan e, mintzatzeko, abertzalen badasuneko ordezkaria, e, jakes bortairu dugu telefonaren bestaldean, kaixo, arratsalean. Arratxaldean. Aipatu bezala, ba, bueno, larun bata honetan e, ba, elkarte sozial e, mailako ba, elkarte ezberdinak bertan izango zarete, e, endaiako ez zubian. E, izan ere, ba, bueno, kasu honetan, e, budjeta ituna izena hartu duena ba, horren aurka egiteko, eta bueno, e, batzuetan azalduko diguzu, ba, ba, zer den e, itun hau eta bueno, zer ekarriko duen, zer eragin izango duen? Bai, beraz, e, horretarazi behar da, beraz, e, itun, e, Europar itun e, berri hori e, Sarkozy eta Merkelek zutela nolazpait e, negoziatu eta adostu, eta orain e, Europar batasuneko estatu guzietan e, berretxi behar dela. Eta frantzaz estatuan, parlamentuan dute berretxiko ondoko asteetan bozka baten bitartez. Eta beraz, horretarako, hainbat eragile politiko eta sozial mobilizatu dira, itun horren kontra, zergatik zeren itun horrek eh, ekonomikoki eh, absurdoa dela. Eh, finkatzen baitu hor eh, estatuen eh, defizita arrunt eh, mugatua izan behar dela, eta izanen dituela ondorio ekonomiko larriak, batez ere momentu honetan uh, krisia larria bizitzen dugulako, eta bestalde sozialki ere ondorio larriak izanen ditu, jadanik uh, nabaritzen ikusi, ikusten ditugunak horrein bat erritan, Grecia, adibidez, eta gaur egunean Espania, eta azkenik ere politikoki ere uh, itun horrek hain zuzen uh, estatu errien arteko uh, konkurrentzia areagotzen duelako, Europaren ideia bera, zalantzan emanen du, eta pentsa daiteke eh, eskuin muturreko eh, ideiak eta indar politikoak eh, indartuko dituela, diadanik hainbat lekutan eh, nabaritzen den eh, bezala. Beraz, eh, eman lezake, zukaipatu bezala, bono, eh, edo Espainian eman den bezala, azken urteetan, eh, krisia dela eta, ba, Europar batasunak eh, gainerako herrialdeengan izaten ari den kontrol ekonomiko horretan jarraitzen duela eta areagotzen duela, ez? Bai, nahi baduzu, bon, itzkutitan azaltzea ez da erresa, baina gibelian dago hor eh, krisia honen e, balorapena edo, edo kausen azalpena. Eh, batzuek diote, krisia hori heldu dela estatuek nola naizka diru publikoa xautu dutelako. Eta orain dela momentua, beraz, diru publikoa uh, aurrezteko eta beraz eh, bai zerbitzu publikoak, bai uh, estatuetako gastu guztiak eta eta murrizteko. Baina hori uh, bueno, ikuspegi bat da, uh, gure ustez arrunt uh, faltsua, krisia ez dator hortarik, alderantziz, krisia dator, bain ba, zuzen, uh, sistema neoliberalak azken uh, irua markada hauetan, sortu dituen uh, Eh, joerak eta joera horiek eh, ekarri dute krisia hori spekulazioaren bitartez eta erabat eh, askatu baitira hor kapitalen mogimenduak. Duela zonbait urte izan dugu sistema finanziaroen krisia larri bat eta hori aurre egiteko estatuak behar izan dute beraz bustitu eta lagundu bankuak eta sistema finanziaroa sutik atxikitzeko. Eta gero horren ondorioz dira eta horren uh, segidan dira sortu eta emendatu eh, zor publikoak deitzen diren horiek. Hortik datoz zor publiko guzti horiek eta ez inundik ere estatuen aldetik hor nola naizka e, dirua xautzerena. Beraz, e, gaur egunean e, aurre egiteko dena ematea hor zor publiko horren murrizketan eta hori legez behartzea e, zentzu gabekeri utxara, zeren krisagarrian badakigori biziki ontsa e, mila behatziuntagoita e, eh, marreko krisiatik, hain zuzen eh, estatuek eh, batzutan defizita egin behar dute, eh, jarduera ekonomikoa sustatzeko, eta beste eh, kristolako eh, ondamendia eh, ekartzen aldu. Hori da izan ere, ba, gaur egun ek ekonomilari asko esaten baitute, ba, egun eh, murrizketak eta gastu ez horrek ez duela eraginkortasunik batez ere ba, bueno, ekonomia apala denean eh, ba, ba, behar duelako hor eh, zerbait eh, berriz indartzeko ez? Du gabe, batzuek argita garbi nahi dute krisia hori, batzuen krisia, eh, sistema finanzaioaren krisia, bankoen krisia hori, nahi dute erri eri pagarazi, hori bizikiar ikusten dugu Grezian zer gertatzen ari den, e, xariak murrizten dira ikaragarri, e, uh, postuak kendua dira, eta benetan pobrezia emendatzen da eh, hilabetez hilabete zilabete, eta hori bizikilagia da, eta erregima hori nahi dute, Europa osoan zabaldu, eh, txoke, txoke estrategia bat egin, eta erri guztietan hor... Uh, Sautze publikoak murriztu, zerbitzu publikoak murriztu, lan kodigoak desegin, hain uh, zuzen, uh, kapitalesmoari, oksigeno gehiago emateko. Eta nire ustez momentua da ezetzerateko eta horretarako hainbeste indar, sozial, politiko, sindikalak mobilizatzen ari dira momentu honetan itun eh, berri eh, hori ezetzerateko. Eh, eta, bueno, batez ere aste honetan aipagarria da, herrialde ezberdinetan eman diren mobilizazioak, izan ere, ba, bueno, atzo bertan, asteazkena ba, ego euskal herrian, e, egreba e, orokorrak izan ziren, eta, bueno, Madrilen ere ba, jende handana bildu zen e, kongresuaren aurka horrek eh, erakusten du ba, jendearen e, eh, um, badagoneko ba, bueno, nazkatua dela egoeraz eta mugitzeko behar hori ikusten dela ez? Bai, dudai gabe, eh, Europan zehar, etokian hitzetan, badira mobilizazio indartsuak, eh, jendeak sufritzen du, benetan, ikusten du bere bizimaila eh, tipitzen ari dela, ikusten du batzuek biziki ongi ateratzen dira da krisiatik, eh, edo zoin arrisku harturik ere gero eh, estatua eran nahi du diru publikoarekin heldu dela eh, bankuak laguntzera eta hien interesak babestera, eta hori guztiz eskandala gerria dela, eta hiena ez da presto horren e, jasaiteko ta, eta onartzeko, eta hori esperantza da ikustea Europako hainbat lekutan berriz berri mobilizatzen ari dela. Baina denbora berian, beste alde iluna bada, nabaritzen da, inbat lotutan, hor eskuin muturriko ideiak, eta grezian azteko, baina besta inbat erritan, eskuin muturriko ideiak, xenofobia, atzerritaren kontrako sentimendua, indartzen ari dela, hori garaietan olako fenomenoak ikusiak izan dira, eta ikusten ari dira, eta hori larria da, eta horretarako ere e, borrokatu behar da. Ba, bueno, hasiera nahi patu dugun e, bezala, larun bat honetan izango da erkarretaratzea endaian, eta, bueno, abertzalen e, batasunaren aldetik, e, egoera honi aurre egiteko ba, zenolako bidea eskatuko duzute? Gure ustez eh, guk eh, defenditzen dugu eh, errien Europa bat, Europa solidarioa, pentsatzen dugu Europa iraikitzeko izan behar da errien zerbitzuko eta ez bankuen zerbitzuko, Eh, nahikoa dela hor beti kapitalaren eh, kapitalari lehentasuna ematea eta kapitalaren joan etorrieri lehentasuna ematea, espekulazioari lehentasuna ematea, badagerreia hori eh, frenatzeko, merkatu e, eh, finanziario ezet zerran behar zaie, beste logika batzu martxan eman behar dira, eh, Europar Bankua orain bereskuratu behar da, eta berak maileguak egiten egin behar ditu hor estatueri eri zuzenki, eta ez orain arte egiten duen bezala banku pribatu eri, horiek gero estatueri eri prestatzen duterarik animaleko tasekin, hori nahikoa da, Eta beraz eh, hori ez da egiten, baina eh, toki bakotxetatik, herri bakotxetatik e, indarrak bildu behar dira, ba, hain ba, intzuzen indarra reman hori itzulikatzeko eta presoa egiteko, eta Europa mailan pixkanaka-pixkanaka e, indarrak bildu hor bestelako e, toki bat sortzen hasteko. Osondo, ba, bueno, ba, mil esker jakes, jakez, aipatzagatik gurekin, ba, aipatu tako budjeta eitun hori, eta horren aurka, Eh, larun bat honetan antera, antolatua den eh, elkarrateratze hori, beraz, e, endaian izanen dena, eta, bueno, ba, jendeari dei egin, edo, ba, bueno, jakin dezatela, aukera hori dutela larun batean, ez, e, ba, Europan ematen diren mugimendu hauen aurka altxatzeko, ez? Hori da, e, albezen bat jende izan behar dira hor, beraz, denak deitua dira hor, koiziko ameketan, e, Santiago Zubian, endaian. Ados, mi esker. Ni ska få in.